pars nona vulgate clementine hac transscriptio a societate libri voce facta bono publico usu iest caput trigesimum secundum Videns autem populus quod moram faceret descendendi de monte Moises congregatus adversus Aaron dixit Surge fac nobis deos qui nos praecedant Moisi enim huic viro qui nos eduxit de terra aegypti, ignoramus quid acciderit dixitque ad eos Aaron tollite in aures aureas de uxorum filiorumque et filiarum vestrarum auribus et afferte ad me fecitque populus quae iusserat deferens in aures ad Aaron quascum ille accepisset formavit opere fusorio et fecit ex eis vitulum conflatilem Dixeruntque, hi sunt di tui israel qui te eduxerunt de terra aegypti quod cum vidisset aaron edificavit altare coram eo et praecois voce clamavit dicens cras solemnitas domini est surgentesque mane obtulerunt holocausta et hostias pacificas et sedit populus mandu care et bibere et surrexerunt ludere locutus est autem dominus ad moisen dicens vade descende peccavit populus tuus quem eduxisti de terra egypti recesserunt cito de via quam ostendisti eis fecerunque sibi vitulum conflatilem et adora verunt atque immolantes ei hostias digerunt isti sunt dii tui israel qui te eduxerunt da terra aegypti rursunque ait dominus ad moisen cerno quod populus iste dure cervicis sit dimitte me ut irascator furor meus contra eos et deleam eos facianque te in gentem magnam Moses autem orabat dominum Deum suum dicens cur domine irascitur furor tuus contra populum tuum quem eduxisti de terra Egypti in fortitudine magna et in manu robusta ne queso dicant o Egypti calide et uxiteos ut interficeret in montibus et deleret e terra qui escat ira tua et esto placabilis super nequitia populi tui recordare abram isaac et israel servorum tuorum quibus iurasti per te metipsum dicens multiplicabo semen vestrum sicut stellas celi, et universam terram hanc de qua locutus sum dabo semini vestro et possidebitis eam semper placatusque est dominus ne faceret malum quod locutus fuerat adversus populum suum et reversus est Moises te monte portans duas tabulas testimonii in manu sua scriptas ex utraque parte et factas opere dei scriptura quoque dei erat sculpta in tabulis audiens autem Iosue tumultum populi vociferantis dixit ad Moisen ululatus pugne auditur in castris qui respondit Non est clamor ad hortantium ad pugnam neque voci feratio compellentium ad fugam sed vocem cantantium ego audio cumque appropinquasset ad castra vidit vitulum et coros iratusque valde pro iecit de manu tabulas et confregit eas ad radicem montis arripiensque vitulum quem fecerant, combussit, et contrivit usque ad pulverem, quem sparsit in aquam, et dedit ex eo potum filiis Israel. Dixitque ad Aaron, quid tibi fecit hic populus, ut induceres super eum peccatum maximum? Cui ille respondit, ne indignetur dominus meus, Tu enim nostri populum istum, quod pronus sit ad malum. Dixerunt mihi, fac nobis deos, qui nos praecedant. Hui ceni Moisi, qui nos eduxit de terra aegypti, ne scimus quid acciderit Quibus ego dixi, quis vestrum habet aurum? Tulerunt et dederunt mihi, et proieci illud in ignem egressusque est hic vitulus videns ergo moises populum quod esset nudatus spoliaverat enim eum aaron propter ignominiam sordis et inter hostes nudum constituerat et stans in porta castrorum ait si quis est domini iungatur mihi congregatique sunt ad eum omnes filii levi quibus ait hac dicit dominus deus israel ponat vir gladium super femur suum ite et redite de porta usque ad portam per medium castrorum et occidat unus quisque fratrem et amicum et proximum suum fecerunque fili levi iusta sermone Moisi, ceciderunque in die illa quasi viginti tria milia hominum et ait Moises consecrastis manus vestras hodie domino unus quisque in filio et in fratre suo ut detur vobis benedictio facto autem altero die locutus est Moises ad populum peccastis peccatum maximum ascendam ad dominum si quomodo quivero eum de precari pro scelere vestro reversusque ad dominum ait obsecro peccavit populus iste peccatum maximum fecerunque sibi deos aureos aut dimitte eis hanc noxam aut si non facis dele me de libro tuo quem scripsisti cui respondit dominus qui peccaverit mihi de lebo eum de libro meo tu autem vade et duc populum istum quo locutus sum tibi angelus meus praecedet te ego autem in die ulcionis visitabo et hoc peccatum eorum percussit ergo dominus populum pro reatu vituli quem fecerat aaron caput trigesimum tertium locutusque est dominus ad moisen dicens vade ascende de loco isto tu et populus tuus quem eduxisti de terra aegypti, in terram quam iuravi Abraham Isaac et Jacob dicens semini tuo dabo eam et mittam precursorem tui angelum ut eiciam Cananeum et Amoreum et Heteum et Phereseum et Heveum et Jebuseum et intres in terram fluentem lacte et melle non enim ascendam tecum quia populus dura cervicis es ne forte disperdam te in via audiensque populus sermonem hunc pessimum luxit et nullus ex more indutus est cultu suo Dixitque dominus ad moisen loquere filiis israel populus dura cervicis es semel ascendam in medio tui et de lebo te iam nunc de pone ornatum tuum ut sciam quid faciam tibi de posuerunt ergo filii Israel ornatum suum a monte Horeb Moses quoque tollens tabernaculum tetendit extra castra procul vocavitque nomen eius tabernaculum federis et omnis populus qui habebat aliquam questionem egrediebatur ad tabernaculum federis extra castra cumque egrederetur moises ad tabernaculum surgebat universa plebs et stabat onus quisque in ostio papillionis sui aspicie banque tergum moisi donec ingrederetur tentorium ingresso aut millo tabernaculum federis descendebat columna nubis et stabat ad ostium loque baturque cum moise cernentibus universis quod columna nubis staret ad ostium tabernaculi stabanque ipsi et adorabant per fore tabernaculorum suorum loque batur autem dominus ad moesen facie ad faciem, sic ut solet loqui homo ad amicum suum cumque ille reverteretur in castra minister eius iosue filius nun puer non recedebat de tabernaculo dixit autem moises ad dominum precipis ut educam populum istum et non indicas mihi quem missurus es mecum praesertim cum digeris novi te ex nomine et invenisti gratiam coram me si ergo inveni gratiam in conspectu tuo ostendi mihi faciem tuam ut siam te et inveniam gratiam ante oculos tuos respice populum tuum gentem hanc dixit quae dominus facies mea precedet te et requiem dabo tibi et ait moises si non tu ipse precedas ne educas nos de loco isto in quo enim scire poterimus ego et populus tuus invenisse nos gratiam in conspectu tuo nisi ambulaveris nobiscum ut glorificemur ab omnibus populis qui habitant super terram dixit autem dominus ad Moisen, et verbum istud quod locutus es faciam invenisti enim gratiam coram me et te ipsum novi ex nomine qui ait ostende mihi gloriam tuam respondit ego ostendam omne bonum tibi et vocabo in nomine Domini coram te et miserebor cui voluero et clemens ero in quem mihi placuerit rursunque ait non poteris videre faciem meam non enim videbit me homo et vivet et iterum ecce inquit est locus apud me et stabis supra petram cumque transibit gloria mea, ponam te in foramine petre, et protegam destra mea donec transeam. Tollamque manum meam, et videbis posteriora mea, facem autem meam videre non poteris. Caput trigesimum quartum. Ac de inceps praecide ait tibi duas tabulas lapideas instar priorum et scribam super eas verba quae habuerunt tabulae quas fregisti. Esto paratus mane, ut ascendas statim in montem Sinai, stabisque mecum super verticem montis. Nullus ascendat tecum, nec videatur quispiam per totum montem, boves quoque et oves non pascantur e contra excidit ergo duas tabulas lapideas quales ante afuerant et de nocte consurgens ascendit in montem Sinai sic ut preceperat ei dominus portans secum tabulas cumque descendisset dominus per nubem statit moises cum eo invocans nomen Domini quo transeunte coram eo ait dominator Domine Deus misericors et clemens patiens et multae miserationis ac verax qui custodis misericordiam in milia qui aufers iniquitatem et scelera atque peccata nullusque apud te per se innocens est qui reddis iniquitatem patrum filiis ac nepotibus in tertiam et quartam progeniem festinusque moses curvatus est pronus in terram et adorans ait si inveni gratiam in conspectu tuo domine obsegro ut gradiaris nobiscum populus enim dura cervicis est et auferas iniquitates nostras atque peccata nosque possideas respondet dominus ego inibo pactum videntibus contis signa faciam quae nunca visa sunt super terram nec in nullis gentibus ot cernat populus iste in cuius est medio opus domini terribile quod facturus sum observa conta quae hodie mando tibi ego ipse iciam ante faciem tuam amoreum et cananeum et heteum feres deum quoque et heveum et jebuseum cave ne unquam cum habitatoribus terre illius iungas amicitias quae sint tibi in ruinam sed aras eorum destrue confrige statuas lucosque succide noli adorare deum alienum dominus zelotes nomen eius deus est emulator ne in aspectum cum hominibus illarum regionum ne cum fornicati fuerint cum dies suis et adoraverint simulacra eorum vocet te quispiam ut comedas de immolatis nec uxorem de filiabus eorum acipies filiis tuis ne posquam ipse fuerint fornicate fornicari faciant et filios tuos in deos suos deos conflatiles non facies tibi solemnitatem azuum custodies septem diebus vescere azumis sic ut praecepi tibi in tempore mensis novorum mense enim verni temporis egressus est da aegypto omne quod aperit vulvam generis masculini meum erit de cunctis animantibus tam de bobus quam de ovibus meum erit primogenitum asini redimes ove sin autem nec praestium pro eo dederis occidetur primogenitum filiorum tuorum redimes nec apparebis in conspectu meo vacuus sex diebus operaberis die septimo cessabis arare et metere solemnitatem hebdoma darum facie stibi in primitis frugum messis tue tritice, et solemnitatem quando redeunte anni tempore culta conduntur. Tribus temporibus anni apparebit omne masculinum tuum in conspectu omnipotentis domini Dei Israel cum enim tulero gentes a facie tua et dilatavero terminos tuos nullus insidiabitur terre tue, ascendente te et apparente in conspectu domini dei tui ter in anno non immolabis super fermento sanguinem hostiae meae neque residebit mane de victima solemnitatis fase. Primitias frugum terre tue offeres in domo domini Dei tui. Non coques hedum in lacte matris sue. Dixique Dominus ad Moisen, scribe tibi verba hec, quibus et tecum et cum Israel pepigi fedus fuit ergo ibi cum domino quadraginta dies et quadraginta noctes panem non comedit et aquam non bibit et scripsit in tabulis verba federis decem cumque descenderet moises de monte sinai tenebat duas tabulas testimoni, et ignorabat quod cornuta esset facies sua ex consortio sermonis domini videntes autem aaron et filii israel cornutam moisi faciem timuerunt prope accedere vocatique ab eo reversi sunt tam aaron quam principes synagoge et postquam locutus est ad eos venerunt ad eum etiam omnes filii israel quibus precepit cumtaque audiret a Domino in monte Sinai. In pletisque sermonibus posuit velamen super faciem suam, quod ingressus ad Dominum et loquens cum eo auferebat donec exiret. Et tung loque batur ad filios Israel omnia quae sibi fuerant imperata qui videbant facem egredientis Moisi esse cornutam, sed operiebat ille rursus faciem suam, si quando loque batur ad eos. Caput trigesimum quintum. Egitur, congregata omni turba filiorum Israel, dixit ad eos, Hec sunt quae iussit Dominus fieri. Sex diebus facietis opus, Septimus dies erit vobis santus, sabbatum, et requies domini, qui fecerit opus in eo occidetur. Non succendetis ignem in omnibus habitaculis vestris per diem sabbati. Et ait Moises ad omnem catervam filiorum Israel. Iste est sermo quem precepit Dominus dicens separate apud vos primitias domino omnis voluntarius et prono animo offerat eas domino aurum et argentum et es viacintum et purpuram quocunque bis tinctum et byssum pilos caprarum pellesque arietum rubricatas et iantinas linea setim et oleum ad luminaria concinnanda et ut conficiatur unguentum et thermi ama suavissimum lapides onicunos et gemmas ad ornatum superumeralis et rationalis quisque vestrum sapiens est veniat et faciat quod dominus imperavit tabernaculum scilicet et tectum eius atque operimentum annulos et tabulata cum vectibus paxillos et bases arcam et vectes propitiatorium et velum quod ante illud opanditur mensam cum vectibus et vasis et propitiationis panibus candelabrum ad luminaria sustentanda vasa illius et lucernas et oleum ad nutrimenta ignum Altare tuumiamatis et vectes et oleum unctionis et tuumiam ex aromatibus, tentorium ad ostium tabernaculi, altare holocausti et graticulam eius aeneam cum vectibus et vasis suis, labrum et basim eius, cortinas atrii cum columnis et basibus, tentorium in foribus vestibuli, paxillos tabernaculi et atri cum funiculis suis vestimenta quorum usus est in ministerio sanctuari vestes Aaron pontificis ac filiorum eius, ut sacerdotio fungantur mihi egressaque omnis multitudo filiorum Israel de conspectu Moisei obtulerunt mente promptissima atque devota primitias domino ad faciendum opus tabernaculi testimoni quid quid ad cultum et ad vestes santas necessarium erat viri cum mulieribus apparebuerunt armillas et in aures annulos et dextralia omne vas aureum in donaria domini separatum est si quis habebat hyacinthum et purpuram quocunque distinctum visum et pilos caprarum pelles arietum rubricatas et iantinas argenti erisque metalla obtulerunt domino lignaque septim in varios usus sed et mulieres docte quae neverant dederunt viacintum purpuram et vermiculum ac et pilos caprarum sponte propria cuncta tribuentes principes vero obtulerunt lapides onucinos et gemmas ad superumerale et rationale aromataque et oleum ad luminaria concinnanda et ad preparandum unguentum acathumiama odoris suavissimi componendum omnes viri et mulieres mente devota obtulerunt donaria ut firent opera quae iusserat dominus per manum moysi cumti filii israel voluntaria domino dedicaverunt dixitque moyses ad filios israel ecce vocavit Dominus ex nomine Beselel filium Uri filii Hur de tribu Iuda implevitque eum spiritu Dei sapientia et intelligentia et scientia et omni doctrina ad excogitandum et faciendum opus in auro et argento et ere, sculpendisque lapidibus et opere carpentario et quid quid fabre ad inveniri potest dedit in corde eius o oliab quoque filium acisamec de tribu dan ambos erudivita sapientia ut faciant opera abietari polumitari ac plumari de viacinto ac purpura cocoque distincto et brisso et texant omnia ac nova quaeque reperiant Caput trigesimum sextum. Feci tergo Beselel et Oliab et omnis vira sapiens quibus dedit Dominus sapientiam et intellectum ut scirent fabre operari quae in usus sanctuarii necessaria sunt et quae precepit Dominus. Cunque vocasse eos Moses et omnem eruditum virum cui dederat Domius sapientiam et qui sponte sua obtulerant se ad facendum opus tradidit eis universa donaria filiorum Israel qui cum in starent operi quotidie mane vota populus offerebat unde artifices venire compulsi dexerunt Moisei plus offert populus quam necessarium est Iusit ergo Moises praeconis voce cantari, nec vir, nec mulier quidquam offerat ultra in opere sanctuarii, sicque cessatum est a muneribus offerendis, eo quod ablata sufficerent et superabundarent. Fecerunque omnes corde sapientes ad explendum opus tabernaculi, cortinas decem de busso retorta, et hyacinto et purpura coccoque bis tincto opere vario et arte pollumita quarum una habebat in longitudine viginti octo cubitos et in latitudine quatuor una mensura era tomnium cortinarum Coniunxitque cortinas quinque alteram alteri et alias quinque sibi invicem copulavit fecit et ansas viacintinas in ora cortine unius ex utroque latere, et in ora cortine alterius similiter. Ut contra se invicem venirent anse, et mutuo iungerentur. Und et quinqua ginta fudit circulos aureos, qui morderent cortinarum ansas, et fieret unum tabernaculum, fecit et saga undecim de pilis caprarum ad operiendum tectum tabernaculi. Unum sagum in longitudine habebat cubitos triginta, et in latitudine cubitos quatuor. Unius mensure erant omnia saga. Quorum quinque iunxit seorsum et sex alia separatim. Fecitque ansas quinqua ginta in ora sagi unius et quinqua ginta in ora sagi alterius ut sibi invicem iungerentur et fibulas aeneas quinqua ginta quibus necteretur tectum ut unum pallium ex omnibus sagis fieret fecit et opertorium tabernaculi de pellibus arietum rubricatis aliudque de super velamentum de pellibus iantinis fecit et tabulas tabernaculi de lignis septim stantes decem cubitorum erat longitudo tabulae unius et unum ac semis cubitum latitudo retinebat vine incastratura erant per singulas tabulas ut altera alteri iungeretur sic fecit in omnibus tabernaculi tabulis et quibus viginti ad plagam meridianam erant contra austrum cum quadraginta basibus argenteis Tue bases sub una tabula pone bantur ex utraque parte angulorum ubi incastratur laterum in angulis terminantur ad plagam quoque tabernaculi quae respicit ad aquilonem fecit viginti tabulas cum quadraginta basibus argenteis duas bases per singulas tabulas contra occidente vero id est ad eam partem tabernaculi quae mare respicit fecit sex tabulas et duas alias per singulos angulos tabernaculi retro quae iuncte erant a deorsum usque sursum et in unam compaginem pariter ferebantur ita fecit ex utraque parte per angulos ut octo essent simul tabule et haberent bases argenteas sedecim binas scilicet bases sub singulis tabulis fecit et vectes de lignis setim, quinque ad continendas tabulas onius lateris tabernaculi, et quinque alios ad alterius lateris coaptandas tabulas, et extra hos quinque alios vectes ad occidentalem plagam tabernaculi contra mare fecit quoque vectem alium qui per medias tabulas ab angulo usque ad angulum perveniret. Ipsa autem tabulata deauravit fusis basibus earum argenteis, et circulos eorum fecit aureos, per quos vectes induci possent, quos et ipsos laminis aureis operuit, fecit et velum de viacinto et purpura vermiculo ac busso retorta. Opere polumitario varium atque distinctum, et quatuor columnas de lignis setim, quas cum capitibus deauravit, fusis basibus earum argenteis fecit et tentorium in introitu tabernaculi ex vacinto purpura vermiculo busoque retorta opere plumari et columnas quinque cum capitibus suis quas operuit auro basesque et arum fudit aeneas caput trigesimum septimum fecit autem beselel et arcam de ligni septim habentem duos semis cubitos in longitudine et cubitum ac semissem in latitudine altitudo quoque unius cubiti fuit et dimidi vestivitque eam auro purissimo intus ac foris et fecit illi coronam auream per girum conflans quatuor annulos aureos per quatuor angulos eius duos annulos in latere uno et duos in altero vectes quoque fecit de lignis septim quos vestivi tauro et quos misit in annulos qui erant in lateribus arce ad portandum eam fecit et propitiatorium id est oraculum de auro mundissimo duorum cubitorum et di midi in longitudine Et cubiti ac semis in latitudine duos etiam cherubim ex auro ductili quos posuit ex utraque parte propitiatori cherub unum in summitate unius partis et cherub alterum in summitate partis alterius duos cherubim in singulis summitatibus propitiatori extendentes alas et tegentes propitia seque mutuo et illud respicientes. Fecit et mensam de lignis setim in longitudine duorum cubitorum, et in latitudine unius cubiti, quae habebat in altitudine cubitum ac semissem. Circum deditque eam auro mundissimo, et fecit illi labium aureum per girum ipsique labio coronam auream interrasilem quatuor digitorum, et super eandem alteram coronam auream. Fudit et quatuor circulos aureos, quos posuit in quatuor angulis per singulos pedes mense, contra coronam. Misitque in eos vectes, ot possit mensa portari. Ipsos quoque vectes fecit de lignis setim et circumdediteos auro, et vasa ad diversos usus mense, ace tabula, fialas, et quiatos, et turibula, ex auro puro in quibus offerenda sunt libamina. Fecit et candelabrum ductile de auro mundissimo, de cuius vecte calami scifi sferuleque ac lilia procedebant sex in utroque later tres calami ex parte una et tres ex altera tres scifi in nucis modum per calamos singulos sferuleque simul et lilia et tres scifi instar nucis in calamo altero sferuleque simul et lilia aequum erat opus sex calamorum qui procedebant de stipite candelabri in ipso autem vecte erant quatuor suifi in nucis modum sferulaeque per singulo simul et lilia et sferule sub duobus calamis per locatria qui simul sex fiunt calami procedentes de vecte uno et as ferule igitur ex calami ex ipso erant universa doctilia ex auro purissimo fecit et lucernas septem cum emunctoris suis et vasa ubi ea quae emuncta sunt extinguantur de auro mundissimo talentum auri appendebat candelabrum cum omnibus vasis suis fecit et altare tuum iam atis de lignis setim per quadrum singulos habens cubitos et in altitudine duos et cuius angulis procedebant cornua vesti vitque illud auro purissimo cum craticula ac parietibus et cornibus fecitque ei coronam aureolam per jurum et duos annulos aureos sub corona per singula latera ut mitantur in eos vectes et possit altare portari ipsos autem vectes fecit de lignis setim et operuit laminis aureis composuit et oleum ad sanctificationis unguentum et suo mi ama de aromatibus mundissimis opere pigmentari caput trigesimum octavum fecit et altare holocausti de lignis septim quinque cubitorum per quadrum et trium in altitudine cuius cornua de angulis procedebant operuitque illum laminis aeneis et in usus eius paravit ex ere vasa diversa, lebetes, forcipes, fuscinulas, uncinos, et ignum receptacula. Craticulanque eius in modum retis fecit eneam, ed subteream in altaris medio arulam, fusis quatuor annulis per totidem retiaculi summitates ad immittendos vectes ad portandum quos et ipsos fecit de lignis setim et operuit laminis aeneis induxitque in circulos qui in lateribus altaris eminebant ipsum autem altare non erat solidum sed cavum ex tabulis et intus vacuum fecit et labrum aeneum cum basi sua de speculis mulierum quae escubabant in ostio tabernaculi fecit et atrium in cuius australi plaga erant tentoria de bussore torta cubitorum centum columnae aene viginti cum basibus suis capita columnarum et tota operis celatura argentea. Eque ad septentrionalem plagam tentoria columne basesque et capita columnarum eius de mensure et operis ac metalli erant. Inea vero plaga quae ad occidentem respicit fuerunt tentoria cubitorum quinquaginta columnae decem cum basibus suis ene, et capita columnarum et tota operis celatura argentea. Porro contra orientem quinqua ginta cubitorum paravit tentoria, e quibus quindecim cubitos columnarum trium cum basibus suis unum tenebat latus et in parte altera quia inter utraque introitum tabernaculi fecit quindecim equae cubitorum erant tentoria columnaeque tres et bases totidem cuncta atri tentoria bussus retorta texuerat bases columnarum fuere aeneae capita autem earum cum cuntis celaturis suis argentea. Sed et ipsas columnas atri vestivit argento, et in introitu eius opere plumario fecit tentorium ex viacinto, purpura, vermiculo, ac busso retorta, quod habebat viginti cubitos in longitudine, altitudo vero quinque cubitorum erat iusta mensuram quam cumta atrii tentoria habebant. Columne autem in ingressu fuere quatur cum basibus aeneis, capitaque earum et celature argente. Paxillos quoque tabernaculi et atri pergirum fecit aeneos haec sunt instrumenta tabernaculi testimoni quae enumerata sunt iusta praeceptum Moisi in ceremoniis levitarum per manum Itamar filii Aaron sacerdotis quae Beselel filius Uri filii Hur de tribu Iuda domino per Moisen iubente compleverat iuncto sibi socio Oliab filio Achisamech de tribu Dan qui et ipse artifex lignorum egregius fuit et polumitarius atque plumarius ex vacinto purpura vermiculo et busso Omne aurum quod expensum est in opere sanctuarii et quod oblatum est in donaris, viginti novem talentorum fuit et septigentorum triginta siclorum ad mensuram sanctuarii. Oblatum est autem ab his qui transierunt ad numerum a viginti annis et supra, de sexcentis tribus millibus et quingentis quinquaginta armatorum. Fuerunt praeteria centum talenta argenti e quibus conflate sunt bases sanctuarii et introitus ubi velum pendet. Centum bases facte sunt de talentis centum, singulis talentis per bases singulas supputatis. De mille autem septingentis et septua ginta quinque fecit capita columnarum, quas et ipsas vestivit argento. Eris quoque oblata sunt talenta septua ginta duomilia et quadringenti supra cicli ex quibus fuse sunt bases in introitu tabernaculi testimonii et altarem aeneum cum craticula sua omnia quae vasa quae ad usum eius pertinent et bases atri tam in circuitu quam in ingressu eius et paxilli tabernaculi atque atri per girum caput trigesimum nonum de huacinto vero et purpura vermiculo ac busso fecit vestes quibus in due retur aaron quando ministrabat in santis sicut ut precepit dominus moysi fecit igitur super umerale de auro huacinto et purpura cocoque bis tinto et busso retorta opere polumitario inciditque bracteas aureas et extenuavit in fila ut possent torqueri cum priorum colorum sub tegmine duasque horas sibi invicem copulatas in utroque latere summitatum et baltium ex eisdem coloribus sic ut praeceperat dominus moysi paravite duos lapide onuchinos astrictos et inclusos auro et sculptos arte gemmaria nominibus filiorum Israel posuitque eos in lateribus superumeralis, in monumentum filiorum Israel sic ut preceperat Dominus Moysi fecit et rationale opere polumito iusta opus superumeralis, ex exauro uacinto purpura cococque bis tinto ebus retorta quadrangulum duplex mensure palmi et posuit in eo gemmarum ordine squator in primo versu erat sardius topatius smaragdus in secundo carbunculus saphirus et jaspis in tertio ligurius acates et amethystus in quarto crusolutus onucinus et berillus circundati et inclusi auro per ordine suos ipsique lapides duodecim sculti erant nominibus duodecim tribuum israel singuli per nomina singulorum fecerunt in rationali et catenulas sibi invicem coerentes de auro purissimo et duos uncinos idemque annulos aureos porro annulos posuerunt in utroque later rationalis et quibus penderent due catene auree quas in se ruerunt uncinis qui in super umeralis angulis eminebant haec et ante et retro ita conveniebant sibi ut superumerale et rationale mutuo necterentur stricta ad baltium et annulis fortius copulata quos iungebat vita uacintina ne laxa fluerent et a se invicem moverentur sic ut precepit dominus Moisei. feceruntque quoque tunicam superumeralis totam uacintinam et capitium in superiori parte contra medium oranque per jurum capiti textilem de orsum autem ad apedes mala punica ex vacinto purpura vermiculo acbusso retorta et tintinnabula de auro purissimo quae posuerunt inter malo granata in extrema parte tunice per jurum tintinnabulum autem aureum et malum punicum quibus ornatus incedebat pontifex quando ministerio fungebatur sic ut preceperat dominus moysi fecerunt et tunicas bussinas opere textili aaron et filii seius et mitras cum coronulis suis ex busso feminalia quoque linea bussina cingulum vero de busso retorta vacinto purpura ac vermiculo bis tincto arte plumaria sicut preceperat dominus moesi fecerunt et laminam sacre venerationis de auro purissimo scripserunque in ea opere gemmario sanctum domini et stringserunt eam cum mitra vita vacintina, sicut preceperat Dominus Moise. Perfectum est igitur omne opus tabernaculi et tecti testimoni, fecerunque filii Israel cultaque preceperat Dominus Moise, et obtulerunt tabernaculum et tectum et universam supellectilem annulos tabulas vectes columnas ac bases Opertorium de pellibus arietum rubricatis et aliud operimentum de iantinis pellibus velum arcam vectes propitiatorium mensam cum vasis suis et propositionis panibus candelabrum lucernas et ut insilia earum cum oleo altare aureum et unguentum et fumiama ex aromatibus et tentorium in introitu tabernaculi altare aeneum retiaculum vectes et vasa eius omnia labrum cum vasi sua tentoria atrii et columnas cum basibus suis tentorium in introitu atri funiculosque illius et paxillos nihil ex vasis defuit quae in ministerium tabernaculi et in tectum federis iussa sunt fieri vestes quoque quibus sacerdotes utuntur in sanctuario aaron scilicet et filii eius obtulerunt filii Israel sic ut apparecerat Dominus quae postquam Moses cumta vidit completa benedixit eis caput quadragesimum locutusque est Dominus ad Moses dicens mense primo prima die mensis eriges tabernaculum testimonii et pones in eo arcam Dimittesque ante illam velum et illata mensa pones super eam quae rite praecepta sunt candelabrum stabit cum lucernis suis et altare aureum in quo adoletur incensum coram arca testimoni tentorium in introitu tabernaculi pones et ante illud altare holocausti labrum inter altare et tabernaculum quod in plebis aqua circundabisque atrium tentoris et ingressum eius et assumpto unctioni soleo unges tabernaculum cum vasis suis ut sanctificentur altare holocausti et omnia vasa eius labrum cum vasi sua omnia unctionis oleo consecrabis ut sint sancta sanctorum applica bisque aaron et filios eius ad afores tabernaculi testimonii et loto sacra indues sanctis vestibus ut ministrent mihi et unctio eorum in sacerdotium sempiternum proficiat fecit Moses omnia quae preceperat Dominus igitur mense primo anni secundi prima die mensis collocatum est tabernaculum erexit quae Moses illud et posuit tabulas ac bases et vectes statuit columnas et expandit tectum super tabernaculum imposito de super operimento sic ut dominus imperaverat posuit et testimonium in arca subditis infra vectibus et oraculum de super cumque intulis et arcam in tabernaculum appendit antem eam velum ut expleret domini iussionem posuit et mensam in tabernaculo testimoni ad plagam septentrionalem extra velum ordinatis coram propositionis panibus sic ut preceperat dominus moise posuit et candelabrum in tabernaculo testimoni et regione mensae in parte australi locatis per ordinem lucernis justa preceptum domini posuit et altare aureum sub tecto testimonii contra velum et adolevit super eo incensum aromatum sic ut iusserat dominus moesi posuit et tentorium in introitu tabernaculi testimonii et altare holocausti in vestibulo testimonii offeres in eo holocaustum et sacrificia ut dominus imperaverat labrum quoque statuit inter tabernaculum testimoni et altare imples illud aqua laverunt moses et aaron ac filii eius manus suas et pedes cum ingrederentur tectum federis et accederent ad altare sic ut prece per dominus Moisi et rexit et atrium per jurum tabernaculi et altaris ducto in introitu eius tentorio postquam omnia perfecta sunt operuit nubes tabernaculum testimoni et gloria domini implevit illud nec poterat Moeses ingredi tectum federis nube operiente omnia et maiestate domini coruscante qui acuncta nubes operuerat si quando nubes tabernaculum de serebat profice bantura filii israel per turma suas si pendebat de super manebant in eodem loco nubes quipe domini incubabat per diem tabernaculo et ignis in nocte videntibus cuntis populis Israel per cuntas mansiones suas finis partis nonae